Հակառակորդը շարունակում է խախտել հրադադարի ռեժիմը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարը հերթական շրջայցն է կատարել հանրապետության հյուսիս-արևելյան սահմանագոտում։ Տեղի ունեցել Արիտուն ծրագրի հերթական փուլի բացման արարողությունը։ Տումին Արցախի ծայրամասային գյուղերից է։ Երբ հրդեհները սպառնում են բնակավայրերին։ Ստեփանակերտում է Ռուսաստանի ժամանած բակերների խումբը։ Հռոմի Պապը կոչ արել արգելել միջուկային զենքը։ Այժմ այս ամենի մասին մանրամասն։ Արցախի հանրապետության վարչապետ Արայիկ Հարությունյան երեք ընդունել է Մելքոնյան վարժանի տարբեր տարիների մի խումբ շրջանավարտների, ովքեր Հայաստան համայկական հիմնադրամի աջակցությամբ ճանաչողական այցով ժամանել են Արցախ։ Ողջունելով հյուրերին Արայիկ Հարությունյանն ուրախություն է հայտնել իրենց հանգիստ հայրենիքում կազմակերպելու համար եւ նշել, որ Արցախը միշտ գրկապած է իր զավակների եւ բարի կամեցող բոլոր այցելուների արժեվ։ Ներկայացնելով հայ բարերարների միջոցներով Արցախում իրականացվող սոցիալ-տնտեսական կրթական ծրագրերը եւ հիմնադրամի դերը Արցախի զարգացման գործում, վարչապետն ընդգծել է, որ Հայաստան համահայկական հիմնադրամը լավագույն խողովակներից է Սփյուռքի մեր հայրենակիցներին Արցախի սոցիալ-տնտեսական ծրագրերում ներգրավելու համար։ Նշանակալի է հիմնադրամի դերը հատկապես ճանապարհաշինության եւ կրթության ոլորտներում։ Կառավարության հետ համաֆինանսավորմամբ Արցախում արդեն ավարտին է հասցվում դպրոցաշինության ծրագիրը, իսկ ճանապարհաշինության ուղությամբ ռազմավարական նշանակության ձեռնարկ է Մարտակերտ Վարդենիսմա յողոկառուցումը, որը կավարտվի մի քանի ամսից։ Առաջիկայում նախատեսվում է հիմնադրամի միջոցներով սկսել մի ծրագիր, որի շրջանակներում 5 երեխա ունեցող ընտանիքներին բնակարան է տրվելու, ասել է վարչապետը։ Կառավարության ղեկավարն ափսոսանք է հայտնել այդ երկրի հայաշատ վայրերում գործող հայկական կրթօջախների, մասնավորապես Մելքոնյան վարժանի փակման վերաբերյալ շեշտադրելով դրա բացասական հետևանքները Սփյուռքում հայապահպանության եւ մտաղ սերնդի հայեցի ու համամարտկային դաստիարակության գործում։ Շնորհակալություն հայտնելով հանրապետության վարչապետին Ջերմո անմիջական մտլորտում կայացած հանդիպման համար, հյուրերը պատրաստականություն են հայտնել այսուհետ եւս աջակցելու հայրենանպաստ ծրագրերին։ Հանդիպան ավարտին Արայիկ Հարությունյանը պատասխանելով ներկաների տարբեր հարցերի եւ անդրադառնալով հանրապետության տնտեսության զարգացման գերակա ուղղություններին ընդգծել է, որ հայրենիքում արված ցանկացած ներդրում համարվում է հավերժական։ Հանգստյան օրերին Ղարաբաղ-ադրբեջանական հակամարձօրքերի շփման գծի ողջ երկայնքով հակառակորդը շարունակել է տարբեր դրամաչափի հրաձգային եւ հրետանային զինատեսակներից ինտենսիվորեն խախտել հրադադարի պահպանման ռեժիմը։ Օգոստոսի 8-ին եւ 9-ին բացի խոշոր դրամաչափի հրաձգային զենքերից ադրբեջանական զինուժը հայ դիրքապահների օգությամբ 60 եւ 82 մմ-անոց mm ականանետերից արձակել է 165 արկ։ Ընդհանուր առմամբ նշված ժամանակատվածում հակառակորդ հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է ավելի քան 400 անգամ, որի ընթացքում արձակել է շուրջ 7500 գրակոց։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ ստորաբաժանումները վստահորեն իրականացրել են իրենց արջև դրված մարտական խնդիրը եւ պատասխանատվողություններով ճնշել հակառակորդի ակտիվությունը։ Օգոստոսի 7-ից 8 Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար Սերյան Օհանյանը Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր штаբի պետի տեղակալ գեներալ լեյտենանտ Հայկազ Բաղմանյանի, երրորդ բանակային զորամիավորման հրամանատար գեներալ-մայոր Օնի Գասպարյանի եւ Բարձրաստիճան այլ զինվորականների օգնությամբ հերթական շրջայցն է կատարել Հանրապետության հյուսիս-արևելյան սահմանագոտում։ Սահմանագոտում տեղակայված զորամասերում նախարարը ծանոթացել է ծառայության կազմակերպմանը, զինծառայողների մարտական մասնագիտական պատրաստությանը, սոցիալ-կենցաղային պայմաններին եւ իրականացվող շինարարական աշխատանքներին։ Ստուգվել են նաեւ զորամասերի զինվորական ճաշարանների շենքային եւ սանիտարահիգենիկ վիճակը, զինծառայողների սննդի որակն ու չափաբաժինները։ Սերյան Օհանյանը եղել է նաեւ մարտական հենակետերում, ցանոթացել ամրաշինական եւ ինժեներական կառույցների հուսալիությանը, ստուգել մարտական հերթապահություն իրականացնող զինծառայողների պարտականությունների իմացությունը, շրջել է խրամատներում եւ կատարել սահմանագծի դիտարկում։ Ծառայության մեջ աչքի ընկած եւ իրենց պարտականություններին լավագույնը ստիրապետող զինծառայողներին Սեյրան Օհանյանը խրախուսական նվերներ է հանձնել։ Հյուսիս-արևելյան համանագոտի կատարած այցի շրջանակում զորամիավորման եւ զորամասերի հրամկազմի հետ քննարկվել են մարտական պատրաստությունը, առաջնագծում արկա իրավիճակին, զինծառայողների կենցաղային պայմաններին եւ ընդհացող շինարական աշխատանքներին առնչվող մի շարք հարցեր։ Սերյան Օհանյանը հրամկազմին տվել է համապատասխան ցուցումներ եւ հանձնարարականներ Ընթացող աշխատանքներն ըստ սահմանված ժամանակացույցի եւ առավել արդյունավետ իրականացնելու ուղղությամբ։ Հերթական շրջայցի ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարը հանդիպել է նաեւ սահմանամերձ մի շարք համայնքների ղեկավարների եւ բնակիչների հետ։ Ծանոթանալով նրանց խնդիրներին ու մտահոգություններին Սեյրան Օհանյանը վստահեցրել է, որ պետական սահմանի պահպանությունը հուսալի ձեռքերում է եւ արվում է ամեն ինչ խաղաղ բնակության առօրյան առավել անվտանգ դարձնելու ուղղությամբ։ Հայաստանի Հանրապետության Սփյուռքի նախարարությունում օգոստոսի 10-ին տեղի ունեցել Արիտուն ծրագրի 7-րդ փուլի բացման հանդիսավոր արարողությունը։ Նախարարի տեղակալ Սերժ Սրապիոնյանը արիտունցիներին է փոխանցել նախարար Հրանուշ Հակոբյանի ողջույնը։ Նա մասնավորապես նշել է. Սիրելի երիտասարդներ, ես շատ ուրախ եմ, որ դուք Հայաստանում եք, բարով եք եկել։ Կատարվել է ձեր նվիրական երազանքը։ Ձեզնից շատերն առաջին անգամ են Հայաստանում, բայց արդեն ստացել են առաջին տպավորությունները։ Հավատում եմ, որ անկրկնելի ժամանակ անցկացնեք ձեր պատմական հայրենիքում։ Հավատում եմ, որ այս օրերը կդառնան ձեր կյանքի լավագույն, անմոռանալի երկու շաբաթը, եւ դուք կկարոտեք Հայաստանը, կմտածեք վերադառնալու մասին։ Հաջողություն եմ մաղթում ձեզ եւ ջերմ ուրախ ակտիվ օրեր։ Մենք ձեզ սիրում ենք եւ միշտ ձեզ հետ ենք լինելու այս օրերի ընթացքում։ Արիտունցիներին ողջունել են նաև Հայաստանի Հանրապետության Սփյուռքի նախարարության աշխատակազմի ղեկավար Ֆիրդուս Զաքարյանը, Բագին գրական հանդեսի խմբագիր գրող հրապարակախոս Հակոբ Պալյանը։ Վանաձորի դրամատիկական թատրոնի դերասան Ասմունքող Ջիվան Սարգսյանը հանդես է եկել Պարուսևակի Մենք քիչ ենք սակայն մեզ հայ են ասում եւ Եղիշե Չարենցի Եսիմ Անուշ Հայաստանի բանաստեղծությունների կատարումով։ Ելույթ է ունեցել Արարատյան հայրապետական թեմի ցաղկազարդ համախումբը գարեստական ղեկավար Լիլիթ Գալստյանի գլխավորությամբ։ Արիտուն ծրագրի 7-րդ փուլի մասնակցելու համար Հայաստան է ժամանել 107 երիտասարդ 13 երկրից։ Բելգիայից, Նիդերլանդներից, Իսպանիայից, Գերմանիայից, Հունաստանից, ԱՄՆ-ից, Սիրիայից, Լիբանանից, Քուվեյթից, Իսրայելից, Ռուսաստանից, Ուկրաինայից, Բելարուսից, Վրաստանից։ Հադրութի շրջանի Տումի գյուղն Արցախի ծայրամասային համայնքներից է։ Այստեղ գործում են դպրոց, մանկապարտեզ ես եւ բուժ ամբուլատորիա։ Վարսիկ Հարությունյանի ռեպորտաժը։ Բուժամբուլատորիայում աշխատում ենք 5 հոգով։ Համայնքի բնակչության առաջին օգնությունն ենք ցուցաբերում, ասում է Տումիի բուժամբուլատորիայի բժիշկ Ալվինա Հակոբյանը։ Գիշերը երիտասարդական դերամեն աշխատանքի ժամից դուրս օգնությունը ցույց ենք տալիս։ Եվ ամեն մի թղամասին գծված է մեր բուժքույր, նշանակումները կամ օրինակ հանրապետական հիվանդանոցից կամ հադրուտի շրջանային հիվանդանոցից, որտեղ հետազոտվում են, այդ նշանակումները մեր բուժքույրերը ժամանակին կատարում գնացի գիշերը ցեցերը կապա մա օրվա մեջ 3 սրսկով պետք է ստանա մեկն ու գիշերն ալինում անպայման իրենք կատարում են այդ պրոցեդուրաները այս շենքը տումեցիների համար ոչ միայն որպես բժշկական ամբուլատորիա է այլև ծննդատուն նախորդ տարի գյուղում գրանցված 8 ծնունդներից 3-ը բժշկուհի Ալվինա Հակոբյանն է ընդունել տոյաներ ինչ է հասնում, բայց առաջին այստեղ ծննդատուն կար, ծնողքնություն ենք ցույց տալիս, հաշվարկենք վերցնում մեր հղիներին, ժամանակին, եւ եթե հնարավոր է այստեղ ծննդաբերությունը առանց ծննդոկություն ցույց տալ, այստեղ ենք ցույց տալիս։ Իսկ եթե խնդիրներ են լինում, կապված առողջության հետ կամ երեխայի հետ, կտողի հետ կամ մորը, ապա մենք տեղափոխում ենք կամ հադրուցի շրջանային հիվանդանոց կամ հիվանդանոց։ Երևանի Պետական Բժշկական ինստիտուտն է ավարտել Ալվինա Հակոբյանը։ Սկզբից աշխատել է Երևանի շտապօգնության կայաններից մեկում, իսկ 1980 թվականի դեկտեմբերից Տումու բժամբուլատորիայի բժիշկն է։ Անհրաժեշտության դեպքում իր ենթակայության տակ աշխատող 3 բուժքույրերի եւ 2 մանկավարժների հետ օգնության է հասնում նաեւ հարևան համայնքների բնակիչներին։ Ասողներից կանչեն հրավիրել կամ իգել, այստեղ տոհից եկան չեն հրավիրել գալիս են բժշկի դերը ավելի մեծ է ամբուլատորիաները պայման պետք է մեծ լինի որպեսզի հիվանդների հարցով զբաղվի Բուժամբուլատորիայի մասնաշենքը վերանորոգման կարիք ունի։ Այն վերջին անգամ թարմացվել է 2002 թվականին։ Կարմիր խաչի կողմից վերանորոգվել, այդպես ուսմեցիկ վերանորոգ վերանորոգներ կատարել, առ այսօր ոչ մի վերանորոգում չի կատարվել, չնայած ունենք վերանորոգելու տեղեր։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր Երբ հրդեհներն սպառնում են անգամ բնակավայրերին, պատմում է Քաշաթաղի շրջանում մեր արտահասթիկային թղթակից Զոհրաբ Ռքոյանը։ Օգոստոսի սկզբից Քաշաթաղի հարավային թևում տարբեր վայրերում բռնկված հրդեհներ սպառնում են արդեն բնակավայրերին։ Հակարի ամայքի տարածքում հրշեջ փրկարարների եւ ամայքի բնակության ջանքերով բնակավայրը շատ չէ դուզել։ Դրակի ճարակեր դարձել միանասնակում եւ խոտի տեր։ Երեկոյան Գյուղարևելյան կողմի մոտակա անտառապատ զորակում էր տարածվել կրակը։ Այստեղ էին Հակարիի բնակիչներ, շրջակազմի աշխատակիցներ, թռչեստներ։ Մեր շանքերի գնով տեղայնացեց կրակը։ Օգոստոսի 7-ին այդ տարածքում վերջապահում էր հրշեջ ցրկարարական մեկ աշխատ։ Արտակարգ իրավիճակների ցրկարար պետական ծառայության շրջանային բաժանմունքի պետ Քերո Մովսեսյան ասաց, որ այս օրերի ընթացքում շրջանի հարավային թևում Հակարի գետի աճուծակ կողմերում այրվել է 8000 հեկտարից ավելի տարածք։ Տեղեկացեց նաև, որ անցած օրը Լճաշեն գյուղի մոտակայքում մրտկվել է ռշեջ մեքենա, վնասվել են նռան այգիներ։ Նույն օրը Աղաձորում կրակը վառել էր մոտ 20 հեկտար տարածք եւ մոտենում էր բնակելի տներին։ Տեղի բնակիչներին օգնության էին ասել Հարևան Երիցվանքից կամավորներ համակի ղեկավար Սարսան Միսալյանի հետ։ Հաջողվել էր փակել կրակի ճանապարհը եւ տեղայնացնել։ Երբ վերադառնում ենք Աղաձորից դեպի Դերձոր, այգե կամակի տարածքում ծեր ծուխել բարձանում։ Դարչալ դրբեհ։ Գյուղի շատ բնակիչներ էին շտապում փակելու կրակի ճանապարհը որն արդեն ասում էր տներին։ Մոտակա ջրորից ջուր էին անում նաև փոքր երեխաները եւ ասնում ավակներին, տղամարդկանց օգնում էին կանայք։ Մի քանի ժամ անց հաջողվեց ամբողջությամբ շիճել կրակը։ Այստեղ էին նաև շրջակազմի ղեկավար Սուրեն Խաչատրյանը, ոստիկանության աշխատակից։ Երեք Ստեփանակերտի ժամանակ Ռուսաստանի Դաշնությունից մոտոարշավ սկսած բայկերների 18 հոկանոց խումբը Մենք խաղաղության կողմնակից են Կարքախոսով Մոսկվայից մեկնարկած մոտոարշավը նվիրված է հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին։ Մոտոարշավի մասնակիցները Ստեփանակերտի վերածնդի հրապարակից երթով մեկնել են հուշահամալիր եւ ծաղիկներ դրել հայոց ցեղասպանության զորին նվիրված զանգակատուն հուշակոթողին եւ եղբայրական գերեզմանոցի հուշահամալիրում։ Արցախ պլիսի թղթակցի հետ զրույցում դեպի Հայաստանի եւ Արցախի պատմամշակութային հուշարձաններ եւ բնակավայրեր մոտոարշավի մտաղացման հեղինակ Զորիկ Թոմասյանը տեղեկացրեց, որ իրենց նպատակը հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցին նվիրված միջոցառումներին ներդրում ունենալն է։ Բայկերների խմբի ղեկավար Զորիկ Թոմասյանի հաղորդմամբ իրենց 100 հոկանոց խմբի կազմում կան տարբեր ազգերի ներկայացուցիչներ։ Զորիկ Թոմասյանը նշեց նաև, որ մոտոարշավի ընթացքում նկարահանում են փաստավավերագրական ֆիլմ, որով ցանկանում են աշխարհին ճանաչելի դարձնել հայկական մշակույթը, սրբավայրերն ու ավանդույթները։ Երկորյա այս ընթացքում մոտոարշավի մասնակիցները երթով կայցել են Արցախի պատմամշակութային վայրեր ու բնակավայրեր։ Համահայկական 6-րդ ամառային խաղերի Արցախյան ենթախմբերի մրցաշարերի ավարտից հետո խաղերի համաշխարհային կոմիտեի փոխնախագահը ցանկություն է հայտնել հաջորդ խաղերի համար առաջարկել ավելի շատ մրցումներ անցկացնել Արցախում։ Այո, մենք մտածում ենք հաջորդ համահայկական խաղերին ավելի շատացնել մարզաձևերի քանակն Արցախում։ Եթե մնամ համահայկական խաղերի համաշխարհային կոմիտեի կազմում, ապա պիտի պնդեմ, որ հաջորդ խաղերի ժամանակ ավելի շատ խմբեր ու մարզաձևեր լինեն Արցախում։ Պետք է հաշվի առնենք նաև նրանց հնարավորությունները։ Գուցե եւ ինչ որտեղ նաև աջակցենք նրանց այդ հարցում, ասել է համայկական խաղերի կազմ կոմիտեի փոխնախագահ Ստեփան Դեր Բեդրոսյանը։ Վերջինս խոսեց նաև Արցախյան ենթախմբերի մասին, տալով իր գնահատականը։ Արցախի կողմից կազմակերպված մրցաշարերն իսկապես որ բացառիկ էին։ Մեր մարզիկները եւ մենք շատ լավ ժամանակ անցկացրինք թե ժողովուրդը, թե ղեկավարությունը եւ թե պատասխանատու մարդիկ շատ լավ դիմավորեցին։ Ստեփան Պետրոսյանն անձամբ պատիրակության հետ մեկնել էր Արցախ հետևելու խաղերին։ Համայկական խաղերի ֆուտբոլ եւ վոլեյբոլ ձևերի երկու ենթախմբերի հանդիպումներ անցկացվեցին Ստեփանակերտում եւ Ասկերանում։ Հռոմի Ֆրանցիսկոս Պապը ճապոնական Հիրոսիմա եւ Նագասակի քաղաքների սարսափելի ռմբակոծության 70-րդ տարելիցի կապակցությամբ Սուրբ Պետրոսի հրապարակից դիմել աշխարհի գերտերություններին կոչ անելով արգելել միջուկային զենքը։ Պապի խոսքով 70 տարի առաջ տեղի ունեցած ռմբակոծությունները ցույց են տալիս, թե ինչ սարսափելի հետևանքներ են տեղի ունենում, երբ մարդկությունը սխալ նպատակի համար է ծառայեցնում գիտական ու տեխնոլոգիական առաջընթացը։ Հիրոսիմա եւ Նագասակի քաղաքները ռմբակոծվել են ԱՄՆ-ի ռազմական օթուժի կողմից։ Ֆուտբոլասերների համար Գերմանիայի գավաթի խաղարկության 1-32 եզրափակում Դորտմունդի Բորուսիան երկու անպատասխան գնդակ է ուղարկել Չեմնիցերի դարպասը։ Հայաստանի հավաքականի կիսապաշտպան Հենրիխ Մխիթարյանը հերթական անգամ գերազանց խաղ է ցուցադրել, դառնալով գոլի եւ գոլային փոխանցման հեղինակ։ Գերմանական պարբերականների վարկածով 26-ամյա ֆուտբոլիստը լավագույնն էր այդ խաղում։ Հիշեցնենք, որ ընթացիկ մրցաշրջանում անցկացրած 3 խաղում հայ ֆուտբոլիստը խփել է 4 գոլ եւ կատարել 3 արդյունավետ փոխանցում։ Եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապանական ծառայությունից, հարաբեցյան տարածքում սպասվում են ոչ մեծ անպամատություն առանց տեղումների եղանակ։ Վարկյանում 2-ից 5 մետր արագությամբ հարավային քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 17-ից 22, ցերեկը 30-ից 35 աստիճան տաքություն։ թվական ծրագրի հերթական թողարկումը սպառված է